goizuntanea aipatu dautzuegun bezala, peio jorazuria saskako lendakaria izanen dugu gurekin gomitaren tartean herri bilana egiteko, aurtengoa herri urratx berezia, uarrek eta uolde ekutzi duten egoera klimatikoaren ondorioz, e, peio jorazuria saskako lendakaria, egunon? Egunon. Beraz, e, lau hitzetan edo, zoin bilan egiten duzu atzoko herri urratxe, zalde batetik negatiboa ez, baino eraberean elkartasun erauntxi bat ere izan da? Bai, bilana kontrastatiboa izanen da, eh? ehm, ez dugu egin, nahi ginen herri biziki bizikitzipia izan da, bai eh, leku aldetik, arabagunea ba ginen bakarrik, baita ere ordutegi aldetik, eguerritan abiatu gira, baina neuriak ere gibilatu ditu hain bat goza, eta egia erran besta ratxaleko bietan eh, abiatu da, baina uh, bietatik sortziak arte gune tipi hortan uh, sekulako besta egin dugu, ikusi ditugu hainbat eta hainbat jende, etorri dizenak ala ere, eta ezkertu behar ditugu, eh? ez zene eh, bizkaiatik abiatzea goizeko sortzitan jakingabe ze balintzetan egin zen, baita ere eguerritan uh, lapoditik etxetik atzeatzea horako euria bat zelarik, baina uh, etorri dita, bestaren gogoa bazutan hainbat eta hainbat jendek, eta gune tipi hortan uh, gozatu dugu, euskara gora ipatu, eta markatu dugu egun hori egin dugu ala ere eta alde hortaik eh, bizikipozik. Mhm. Zer pentsatu zenuen, eh, larun bat atxaldean zure telefonoa gorri-gorri jarri zelarik? Eh, Maik gainen izan zen herri urratx ez egitea, alare aitzin egitea deliberatu zenuten, e, zendako autu hori? Ezin ginen ez egin, guretako herri urratx diru mailan lehenik zubera garantitxua da, bertan bera usteko horrelako egun bat, gainera azken urteetan eh, hiru uh, eh, baintza berezietan egin behar izan dietuan, uh, eh, erri guatxe bat egin dugu baintza egokietan iaz, beraz egin behar ginen zerbait, uh, atxiki behar ginen zerbait, bai diru mailan, baita ere eskaintzeko, egun hori eta markatzeko, eta bai, duda hainitz, larun batean uh, kezka hainitz, eta biziki zaila izan zaigu larun bata egun hori, baina larun batetik jadanik hainbat eta hainbat elkartasun mezu eskuatu ditugu, eta horrek indartu gaitu eta guraino emateko beste hori uh, bildu ditugu bergin ditu indarrak elkartasun hori esker. Mhm. Atzoko prentxaurrekoan erran zenuen aurtengo herri urratxiko sosa ez irabazteaz gainen dirua galduko zuela. Badakizu zenbat eh, jende izan zen eta nolako galera ukanen duzuen kontuetan? Momentuko ez dugu bilanandik egina oraindik, eh? Or, dena, dena berriz asmatu behar izan dugunez gau ba, bakar batez, Hortan esker berritut, hortan haitu hilen langile guziak, urte oso bateko lana, gau bakar batez berri izan dute berrit moldatu, eta lortu dugu egiten, baina eh, bilana ez dugu horrendik egin. Kopuruak eh, ez dakit zertan giren, diru mailan ere ez, agian ez dugu diruri galdu batzu, zentzatzen dut ez dugula diruri galdu, baina eh, ez badakigu ez dugula irabazi. Hori, hori sigur dugu, ez dugu eginen, espero ginen etekina, aurten eta gure proiektuak finantzateko zaitasunetan izanen gira. Mhm. Ospatzeko gauza gutxi zenituztela erran zenuen atzo ere ikastolak antikonstituzionalak izaiten segitzen dutela eta Euskara ez daelako administrazioan eta seaskak ezin duela aroaren menpe egon nola konpon daiteke egoera hori zure ustez? Badira, barakigu giltzak zein diren, eh, pixkanaka manifestaldi handi bat egin eginean Euskal Gintza osoarekin aste batzu lehenago plazaratzeko zer ziren gure arazoak, zer ziren eguneroko arazoak, zer ziren ere irtenbideak eta atzoko ekitalian goizean oartu gira ere txiek ulertu dutela mezu hori, barneratu dutela bezu hori eta ez daute engeiamendu konkreturik uh, hartu, engeiamendu moralak hartu dituzte eta horrek uh, eh, plazer egin digu, izkuntza politikan oskabat gainditu behar dugu bai baliabide aldetik, eta hortan bada, uh, eh, eperen aurre kontuaren galdera jokoan, baina bai ere uh, autu politikoetan, Eh, presentzia gehiago gandizan euskarak, sustengatzeko eh, gehiago egiten direnak eragilean gandik, eta hori ulertu dute eta gian uh, eh, lortuko dugu uh, egiazko izkuntza politika bat martxan ezartzen ondoko hilabete eta urteetan ipar euskal Hmm politikaren politikarentzat urte giltzarria garrantzitsua izanen da aurtengoa euskararen erakunde publikoaren geroa ez da segurtatua finantziazio arazoa tarteko alta atzo diruztatzaileek beren engaiamendua erakutsi dute xaskak ere aurten sinatu beharko du eskunde ministeritzarekin itzarbena, e, esperantzak badituzue Bai, uh, lortu dugu berriz uh, esparru batuk egiten negoziatzeko itzarmen hori, Euskaren erakunde publikoaren uh, eta atzo, eskaren eh, erakunde publikoa osatzen duten erakide guztiak hor ziren, eta eh, denek, eh, hau batez, erran dute itzarmen hortan, ez erka dute hau eh, itzarmen hortan, ambizioarekin, joan berginela, haipatu dugu biziki argiki, azterketan gaia, basoaren gaia, haipatu dugu, basoan azterketak euskaraz pasatzeko eskuide hori, denak elgarrekin presbila defendatzeko. Egin dugu bat ere eragile politiko guziekin, basoaren inguruan, itzarmen hortan, sartu berko da, azterketen gaia, ez, e, eskapatu gai, e, gai hortan, eta hor ditugu, emengo eragile guztien sustengoa. Hmm, ara, eh, ikusi gerituen lazer, etxegarai eta Basoa Euskaraz e, t jantzirik, egiazko engaiamendua erakutsi dute Basoa Euskaraz egiteko e, borrokaren inguruan? Ez da notroa argazki hori, eh. eh. argazki aldu da genera diskurtsuan ondotik, badia, oinarrizko eskubide batzu, Euskararek, uh, Euskaldunek baditugu oinarrizko eskubide batzu, gure ikasleek badituzte oinarrizko eskubide batzu, eta azterketena hori eta Eta eskubidek eh, horien defentsan hor izanen dira, hori errandute atzo, hori erakutsi dute publikoki t horiek uh, iantziz, eta agian lortuko dugu elgarrekin, hain zinarazten gai hori. Mhm. Eta bestalde, e, senpereko kolegio berriaren izena hemen, eh, izena hemen ere eman zenuten argitara, e, zoin da izen berria eta nori eskenia da? Beraz, buraso taldeak erabaki du Katialin Elizalde, deitza kolegioa, sekatzen zuen uh, pertsona bat, eta hori hautatu du, pertsona berezia da biziki ez ezaguna, eta ondoko hilabetetan agian ikerketa gehiago izanen da pertsona horren inguruan, amazazpi garen mendeko emazte bat da, lapurtaren biltzaren uh, basuna bere lekua, beraz, uh, erakusien egilean horren bidez ere, emazteak geraian ere, ez zinela baztertuak euskal bizartean, baina emazte hori, uh, kondenatua izan da, sorgin keri hauzi horietan, segurazki ez zen sorgina, eh? baina uh, zuen podere politikoa gatik, zigortua izan da, kondenatua, baina lortu zuen eskabatzea, egoalderat eskabatu zen, baina uh, egoalderat iritsi hor duko, Espainiako uh, inkizizioak berri zerrapatu zuen eta frantzi bidali, bidari, bidali bat izan zen, eta hor hartxiboetan galtzen dugu, haren arrastoa uh, bordale, bordalen nun bait, bordale, bordaleko kartzela batean, zen dela, zigortua, sorgin keri akusazio falsu horien gatik, eta hori, neginen eh, horretarazik. uh. uh, bai, elduden inkizizio hori, elduden, elduden zigor horiek, eta hemen baziren, garaian baziren borroka horiek, eta biztanena, emazte batzak ere, ere maten, ere maten zituzten borrokak. Mhm. Ara, Katxalin Elizalderen omenez, eh? kolegio berria, bazen garaia ez, emazte baten izena hartzeko ere beste kolegio batek ez, bada estitzu robles ere, badira agian gizonak ez, gehien bat. Hori dugu arazoa, mm, eh, hainitz eh, literaturan oinarritu gira, omentzeko gure haintzineko eh, belaunaldiak, baina euskarazko literaturan gizonek presentzia egia dute, eta peza, gizona um, izateaz gain, gehienak pesak ziren ere, <laughs> berrien pixka bat horrekatu hori dena, hmm. erakutsi gure hainitzasuna. Eta ara, justuki Elizaren enkisiziotik ies egiten zuen emazte baten izena, eman zue beraz. <laughs> Eta ara, e, aipatu dugun bezala, momentu hontan senpereko kolegioaren obrak lanetan eh, bidean dira, e, buru hilerako guaitatzen da bortak ideki dizan, e, ikaslei, e, zera, ikaslei jarrera egiteko, eta ara, lan horiek egiteko, oino, diru laguntza undibaten beharra izanen da, bai instituzionaletik eta baita ere herritarren aldetik, nola lagundu daiteke herri atzokegunaren eh, atzoko egunaren ondorioz e, eh, guagunean sozez laguntzeko sistema ezberdinak ez e, badira mementuntan. Bai, e, kolegioaren finantzak eta lotuara biziki horbilik herri e, e, besta hori, herri besta egiten baitugu gure egoitzak finantzatzeko eta aurten kolegioa liburuz e, abiginen. Beraz, bai, elkartasuna dirazteko manera desberdinak badira, herri urratxeko webgunean ez ditugu molde desberdinak gure eh, kontu korrenteak, eh, PayPal sistemak, badugu ere eh, denda, egi urratseko jauntzi buziak ere atzoko egunean ez ditugu saldua litzan, eta duzue para da, erosteko jantziak sustengatzeko egi eta sustengatzeko kolegio berriam mm, bideo retatik ere. Mm -hmm. Ara, beraz, mm, zabaldua da mezua, xaska puntu eusen sartu eta herri errat eh, puntu eusen sartu eta hortik laguntzen alko duzu esenpereko kolegio berriaren erekuntzan ikuntzan, peio esora suria, mileske ergoizuntan, Euskal Irratietan gurekin izaitagatik. Mileske, bai.